її батько та ще кілька остров'ян, яких я не бачив у темряві, чув лише голоси. Я тримав Лідію за руку. Її рука сильно стискала мою. Хоча б цьому прислужилася моя комедія, хоча б цьому. Але щастя здавалося мені нетривким. Друга дія мала відбутись у птілі до. Багато хто із добровільних її учасників зайшов до шинку погрітися і дізнатися, чим все скінчиться. Тепер я мусив подзвонити. Ми домовились із Бартріксом, що я лишу двері кабіни відчиненими і говоритиму голосно та чітко. Я знав, Лідія теж слухає і літував. На другому кінці дроту комісар критейської поліції, здавалося, думав, що я ретельно додержую ролі. Розумію ваше хвилювання, сказав він мені. За 10 хвилин приїдемо. Я повернувся до загального залу. Комісар тут буде за 10 хвилин. Жоден із присутніх не поворухнувся то усіх мало бути чисте сумління. Хоча хай Бартвікс сам робить висновки, якщо буде з чого. Я попрохав дядечка Сон'є приготувати мені грох. Як у день потрійного злочину, подумав я з іронією. Інші клієнти теж замовили грок. Зрештою, цей убивця сприяє вашій комерції, сказав я дядечкові сен'є. Він похмуро глипнув на мене. Дядечкові Сон'є зовсім не хотілося сміятись. Я пригадав, як його нещодавно побували дрижаки за цим таки столом, де я тепер сидів, як дивно він потім утирав піт злоба. Певно, дядечко Сон'я знову почав тремтіти за свої грошенята, а також і за себе. Що ж до Лідії, то вона здавалася напрочуд спокійною, ніби ця нова тривога, навпаки, принесла їй полегкість. Двері відчинились. Увійшов комісар поліції. За ним П'єр Бертрікс. Далі з'явився чоловік у цивільному. Я впізнав секретаря комісара та два жандарми. Бертрікс обставив усе просто чудово. До мене звернувся комісар. Ось бачите, я мав рацію, коли попереджав вас. Ходімте на місце події. Але передусім розкажіть мені з подробицями про те, що сталося. Мій секретар запише ваші свідчення. Гадаю, це зручніше зробити тут. І там таки в присутності незворушеного П'єра Бердвікса, цікавих слухачів, похмурого дядечки Сон'є, що стояв за прилавком, у присутності Лідії. Мені довелося знову повторити свою брехню. Я вів оповідь дуже обережно, намагаючись не згадувати надміру деталей. Комісар мені подякував. Я не наважувався подивитись Лідії у вічі. Поклявся собі повернутися сюди сьогодні ж увечері, тільки не буде покінчено з усією цією комедією, і розповісти їй всю правду, хто такий Бертрікс, яку роль грав я і чому дав себе на це умовити. Я клявся зробити це сьогодні ж увечері. Ну, а тепер ходімо до вас додому, пане Норею, сказав мені П'єр Бертрікс. Цього разу ніхто не пішов разом з нами. Я думав, зможу знайти нагоду, аби сказати наодинці кілька слів П'єрою Бертріксу або комісарою, розпитати у них, які висновки вони зробили з того, як розвивається наша операція розповісти їм про мою відразу до ролі, яку мені доводиться грати. Зрештою.